шаноўныя слухачы на чарзе ў нашай праграме аўтарская перадача Сергея дубаўца вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў сёння ў перадачы рускамоўныя акцыі беларускай дэмакратыі іх мэта апраўданне і культурны кантэкст сваімі развагамі на гэтую тэму дзеляцца рэдактары незалежных менскіх выданняў у перадачы бяруць удзел у Кацярына Высоцкая, Ігар Герменчук, Александр Уліцёнак і Зміцер Бартосік. Для мікрафону Сергей Дубавец. Заўважная ў Мску тэндэнцыя апошняга часу апозіцыйныя акцыі па-расейску. Газеты, улёткі, налепкі, надпісы на платах там дзе раней гаспадарыла беларушчына цяпер нейк натужна і вінавата быццам сябе саромеючыся праяўляецца мова лермонтава і пушкіна з'ява ўсё больш прыкметная і адчувальная не ў кантэксце палітыкі а ў кантэксце этыкі і эстэтыкі нават літаратуры я спрабую ўявіць сябе на месцы менскага падпольшчыка які ноччу фарбаю выводзіць на сцяне рытарычнае пытанне па-расейску по где ганчар. Здымак гэтага графіці надрукавала ўся дэмакратычная прэса. І вось мае пачуцці, чаго ў іх болей, страху перад мянтамі, якія запратораць на 5 сутак у размеркавальнік, ці тае вусцішы, якую адчувае хворы, калі перастае слухацца рука, ці можа таго азарту грэшніка, што спакусіўся на нешта недазволенае і святое. Далібо гэты клубок пачуццяў, варты пяра дастаеўскага. Мне жыва бачыцца такі фрагмент у ягоным рамане бесы. Дазволю сабе меркаванне, што на глебе сённяшняга нашага грамадскага жыцця мусіла б нараджацца менавіта такая літаратура. У сёлетніх перадвыбарчых жарсцях апошняй ахвярай беларускай дэмакратыі становіцца беларуская мова. Гісторыя пытання адносна непрацяглая і ўся адбылася на нашых вачох. С пачаткам перастройкі беларуская дэмакратыя выйшла з паўпадпольных маладзёжных і культурніцкіх беларускіх суполак. Як тады казалі з нефармалаў. Менавіта мова стала першым апазнавальным атрыбутам дэмакратыі. Яна мова, дарэчы, і цяпер адназначны палітычны лякмус. На мове гавораць змагары за Беларусь. На мове гаворыць апазіцыя. Некалі гэтыя дзве катэгорыі насельніцтва былі неаддзельныя але сітуацыя пачала змяняцца. За гэтыя 10-15 гадоў змянілася пакаленне і самі дэмакраты, над якімі ўсё больш фатальна аформіўся знак бясплённасці іхных высілкаў. Улічныя змаганні, улёткі ды налепкі ўсё міналася, а нейкага якаснага зруху ў грамадстве так і не наставала. І тады ўзнікла пытанне, а можа плёну няма таму, што дэмакратыя гаворыць з народам на розных мовах хто першы, хто пазнейшы, але абруселі. Аднак вынікі апошніх гадоў паказалі, што і гэтая ахвяра плёну не дае. Не растуць наклады абруселых газет, Ды графіці на платах, шчыра кажучы, не выклікаюць даверу. Быццам гэта не мясцовая арганізацыя зубр, а даўнія сябры беларускай дэмакратыі маскоўскія антыфашысты паспяшаліся на дапамогу. Бо хто б гэта ў нас скандзіраваў незавісімасць. Натуральна, механіка моўных працэсаў нашмат складанейшая, чым простая змена знакаў. Як паказалі вынікі апошняга перапісу, а таксама даследаванні вострыя брамы, беларусы не гавораць на мове Лермонтава і Пушкіна. Паводле вобразнага выразу Адама Глёбуса, гаворычы па-расейску, у душы яны гавораць па-беларуску. Верагодна, існуе і простая формула гэткага моўнага канфлікту мова гаворкі і мова пісьма гэта дзве зусім розныя мовы гэта вельмі добра ведаюць супрацоўнікі беларускіх газет якія працуюць з рэдакцыйнай поштай для сённяшняй перадачы сталы аўтар вострая брамы зміцер бартосік падрыхтаваў сваё даследаванне на тэму рускамоўнай беларускай дэмакратыі уважаемые беларусы у Мы, ваши старшие русские братья, такие же граждане Белоруссии, как и вы сами, от всей своей братской души поздравляем вас с итогами последнего референдума, где вы в большинстве своем проявили природную мудрость и немалое мужество, изъявив желание окончательно дорасти до великой русской культуры, придав языку Пушкина и Толстого статус государственного. Прыкладна такі тэкст збіраўся адзін мой сябра раздрукаваць у выглядзе ўлётак і парасклейваць па ўсёй нашай сталіцы. Ідэя нарадзілася пасля травеньскага рэферэндума 95 -го году, як эмацыйны адказ, як магчымае папярэджанне будучай лёгка прагназаванай хвалі русіфікацыі, як нястерпнае жаданне пасля бойкі яшчэ раз махануць кулаком махануць на астатак, але каб надоўга запомнілася. Каб у тых, хто прачытае ўлётку, не толькі не большала радасці ў душы ад такога брацкага віншавання, але і каб крыху праяснілася, што гэта такое пляваць у сваё. Задума засталася нездзейсненаю, але я згадываю пра яе кожнага разу, калі на вочы трапляюцца дыхтоўна зробленыя налепкі, што заклікаюць сказаць дыктатару нет. Сказаць, канечне, вельмі хочацца, прычым не толькі дыктатуру, але і тым змагарам. Я разумею, чаму мой прыяцель нацыяналіст не здзейсніў тады у 95 сваю задуму. Шмат чаго можна было спрагназаваць, але толькі не першасную ролю расійскай мовы ў змаганні за дэмакратычную будучыню. Наадварот, менавіта тады, як ніколі ярка была бачная мяжа паміж тым, што можна рабіць, а што ні ў якім разе. І моўны чыннік у тым падзеле выглядаў на асноўны. Тым больш, што з намі быў амаль мільён тых беларусаў, што прагаласавалі за нашу адзіную мову. я згадваю адзін эпізод са свайго пачатковага беларускамоўнага жыцця. Гаспадыня кватэры, дзе я здымаў пакой, ветэранка вайны і працы неяк сказала мне. Гатовая паспорыць, што когда ты ўпервые ўслышаў беларускую мову, дык яна табе не панравілася. Яна должна была паказацца тебе грубаю. Сама яна колішняя вясковая дзяўчына лічыла сябе расійскамоўную мінчанкай. На вельмі павышаных танах я выдаў ёй прыкладна наступнае. Калі мне нешта і падаецца грубым і ненатуральным, дык гэта менавіта ваш язык. Не называйце яго рускім. А што тычыцца вашай мовы, якой вы здрадзілі, дык можаце мне паверыць. Калі расейскую з беларускай памяняць месцамі, дык я б зараз пачуў ад вас тое самае. Вы б спрачаліся, што калі я впершыню пачул рускі язык, дык ён мне вельмі не спадабаўся, бо вельмі резкі. На такой патаснай ноце я скончыў сваю гнеўную прамову на кухні. Але як ні дзіўна, старая на мяне не пакрыўдзілася, а яе маўчанне я прыняў як згоду. Не ведаю, ці пераканаў я несвядомую 70гадовую старую ў рэчах, якія на першы погляд не патрабуюць асаблівых доказаў. Але тое, што гэтыя рэчы хутка прыйдзецца даказваць маладым, прыгожым пісьменным людзям, якія даўно і спрытна займаюцца дэмакратыяй, ніяк не чакаў. Нядаўна на праспекце сустрэў аднаго знаёмага маладзёвага актывіста, які ўручыў мне чарговую улётку за наше будущее. На маё нямое пытанне ён адказаў, што, маўляў, не сустракаў яшчэ ніколі ў сваім жыцці чалавека, які б прасякнуўся беларушчынай, прачытаўшы беларускамоўную улётку. Да беларушчыны, маўляў, прыходзяць толькі праз культурныя акцыі. А таму трэба заваёўваць некранутую цыліну, расейскамоўную грамаду. Пагадзіцца з ім я не мог, бо не бачыў яшчэ ў Беларусі расейскамоўнай грамады. І ніколі не прыму за сваю тую мову, на якой гаворыць іменская вуліца і менскія FM-радыёстанцыі, не кажучы пра сённяшні істэблішмент. Выключэнне тут складаюць газеты наша незалежная прэса, якая сапраўды гаворыць з мінчуком і гомельцам выключна па-расейску, нібы з масквічом ці тамбоўцам. з адвечным купалавым пытаннем, чаму вам дзіка яго мова, якой азваўся беларус, я вырашыў прайсціся па некаторых рэдакцыях дэмакратычных газетаў. Спярша завітаў у самы масавы тыднёвік свабодныя новасці да Александра Улетёнка. Што да выбару мовы і стаўлення да нашай пазіцыі з боку палітыку, з боку замежных фондаў, якія налажваюць розныя семінары, дают нам магчымасць пабачыць свет то я хочу сказаць што ніколі не сустракаўся з сітуацыяй калі б э, вызначальную ролю у прыманні таго або іншае рашэнне мела э, мова вось мы маўляў калі каб мы былі белару беларускамоўнымі то нам бы не дазволілі напрыклад з'ездзіць у ландую паназіраць за э, заходам на выбараў у мясцовыя парламенты дарэчы пра англію падчас гэтай паездкі мы пабывалі і ва уэльсе і ў шотландіі і у старай добрай англіі у самой непасрэдна тут цікава нагадаць пра шотланду вопыт шотланды вот шотланда это ж вельмі самабытная такая нация самабытная культура якая развіваецца ў агульным англамоўным рэчышчы там суцэльная ангельская мова газеты э, выдаюцца і людзі там размаўляюць але адначасова жыве мова шотландская і дух шотланды это дух самастойнасці які там ёсць это дух э, э дакладна атэсамляючы сябе асобнай нацыі не англічанамі а шотландцамі это ж э, ён э, настолькі выразны што я ўвесь час задаваўся пытаннем а вось чаму у нас калі мы жывём у, у рускамоўным асяроддзе у нас у вот этот вот дух беларусины ён занедбаны э, ну мабыць справа у традыцыях мабыць справа у цяжкім лёсе наша народу нашай краіны і ўрэшце рэц нашай дзяржаўнасці калі Беларусь захавае сваю незалежнасць яна здолее увайсці ў еўрапейскі дом э, на першай пары нават рускамоўнай рускамоўная Беларусь у еўрапейскім э, агульным доме гэта карціна мне у бачыцца рэальны але я таксама думаю што калі это будзе рэальна суверэнітэт калі будзе ў нас рэальная незалежнасць калі у нас будзе рэальная палітычная дакладная свая нацыянальная сітуацыя справа пойдзе такім чынам што мы ўрэшце рэшт беларуская мова яна будзе набіраць свае абароты і мы атрымаем сітуацыю якая будзе зусім не падобна на тое што адбываецца сёння у мовы ёсць пры ўмове незалежнасці нашай краіны то у беларусіны ёсць э, будучыня а пры умове залежнасці значыцца няма вось толькі куды падзець тую першую нашу ніву ці хаця б свабоду да былога рэдактара якой спадара герменчука я і накіраваўся цяпер ён рэдагуе часопіс часопіс кур'ер вельмі прыгожае выданне якое прыемна взять в руки і адразу пачаць чытаць але мне як беларускамоўнаму чытачу не хапае беларускай мовы не таму што я не умею чытаць па-расійску я умею чытаць па-расійску я сам расеец але чагосьці мне не хапае вы думаеце што калі зрабіць хаця бы фіфтифіфти беларускамоўным то ён адразу на палову згубіць сваіх чытачоў і ў бадзе наклад рэч тым што частка аўдыторыі безумоўна наракае на тое што замала беларускамоўных тэкстаў другая частка аўдыторыя кажа о як добра што беларускіх тэкстаў не шмат І таму тут нейкім чынам мусіш выбіраць баланс. Такія ўмовы у прынцыпе дыктуе рынок, такія ўмовы дыктуе чытач. Часткова на такія ўмовы дыктуе рэкламадаўцы. Напрыклад, ёсць у нас некалькі рэкламадаўцаў, которые просяць ставіць іх рэкламныя модулі на рускамоўныя тэксты. Хаця не чытаюць беларускамоўны тэкст, але хочуць, каб іхнія модулі стаялі на рускамоўных тэкстах. Чым выкліканы гэтае жаданне? То рэкламадаўцы сходзяць з таго, што рускамоўны тэкст, незалежна ад ягонай, ну, скажам так, прафесійнай якасці, пачытаецца шырэй. Э, ну часткова можна з гэтым пагадзіцца э, часткова хотя не кожны э, рускамоўны тэкст калі яго якасць нізкая можа шырэй пачытаць чым якасць беларускамоўны тэкст але з іншага боку паўстае і праблема якасці беларускамоўных тэкстаў я б задавальненнем выдрукаваў бы якасныя аналітычныя артыкулы на беларускай мове але яшчэ праблема і ў тым што ў нас на медыйным рынку сярод журналістаў з майго пункту гледжання ёсць толькі пару человек, пару журналистов, аналитиков, которые могут якостно, зразумело, доступно, чительно написать по-белоруску. Сейчас, выдачи э, свободу от початку 90-х годов, Тело выходит целиком на белорусской э, мове, и на вот Трашкевице, и наклад досягал там лети не до 100 тысяч. Э, кажут, вот аргумент, мауляв, что ну, погляди, на белорусской мове, и газета имела популярность и, э, и читалась. Але давайте ўзгадаем тыя часы пачатак 90-х гадоў, калі ну, атмасфера ў грамадстве у дачыненні да беларускай мовы была добразычлівая. Все лічылі гэта прагрэсіўным. Э, в сярэдзіне 90-х гадоў пасля э, рэферэндуму 95 -го года вельмі рэзка змянілася стаўленне да э, беларускай мовы ў грамадстве. А ці не дапускаеце вы вяртанне тых сучасных часоў, калі можна выдаваць беларускамоўнае выданне такім накладам? ці мы гэтыя часы беззваротна праехалі а можа быть мы не мы іх не праехалі а мы их мы самі іх справакавалі што немагчыма гэтае вяртанне ці не я думаю что такое рэзкае вяртанне якое адбылося адразу э, пасля краха э, камунізма і распада ссср это адбылося на пацягу літаральна года двух когда у грамадстве з'явілася э, такая у вельмі перспектыўная атмасфера і добразычлівая атмасфера для беларускай мовы для беларускага адражэння Я думаю что такі паварот цяпер наўрад ці магчымы Я думаю что гэта будзе адбывацца ўсё ж такі больш паступовым шляхам і я думаю что многае конечно будзе залежаць ад тых хто піша і выдае э, па-беларуску Я думаю что будзе залежаць у большай ступені значитчыць популярнасць у грамадстве беларускай мовы ад якасці тых прадуктаў я думаю што якасны беларускамоўны прадукт будзе значыць папулярызаваць беларускую мову значна больш і значна значыць эфектыўней чым сотні тэкстаў на гэтую тэму праблемных тэкстаў вот такім чынам я думаю што праблема у прафесійнай якасці гэтых беларускамоўных прадуктаў друкуеце такую каляровую на добрай паперы рэкляму швейцарскія гадзіннікі здаецца так вы не спрабавалі пераканаць іх што такая беларускамоўная рэкляма будзе значна выгодней адрознівацца і вылучацца сярод астатніх падобных рэклям у глянцевых сплейбоях і гэтак далей. Пераконваць мы не спрабавалі значит, хаця па той прычыне, што мяркуючы так сказать па нашых назіраннях, калі б выданне было цалкам бы беларускамоўнае, то наўрад цябе не згадзіліся даваць рекламу гэта адно другое у іх ёсць таксама свае э, стэрэатыпы яны як бы не хочуць пазіцыніравацца на рынку прыватнасці з нейкімі беларускамоўнымі слаганамі яны лічаць што тут ёсць я так думаю што лічаць, што тут можа быць нейкае палітычнае адценне у мяне няма падставаў сумнявацца ў шчырасці словаў спадара герменчука асабліва тых дзе ён сам вырашыў за рэклямадаўцаў, якая мова будзе мець больш таварны выгляд. Але не пакідала ўражанне, што шаноўныя рэдактары флагманаў незалежных палітычных смы шукаюць самі сабе апраўдання. Таму я вырашыў пайсці ў абсалютна непалітычную, цалкам несур'ёзную весьма мінскую газету аддыхай. Дагэтуль не заўважаў на яе старонках нашай мовы, але там сталі з'яўляцца вялікія і даволі змястоўныя інтэрв'ю з нашымі людзьмі. Напрыклад, з валенцінам тарасам ці артурам вольскім. Рэдактар аддыхае Кацярына Высоцкая сустрэла мяне радасным паведамленнем, што яны, цытую, гатовыя даже дапусціць беларускую рэч у нашай здані і што неўзабаве выйдзе вялікае інтэрв'ю з рэгорам барадуліным гаворачы пра э, з'яўленне беларускай мовы на старонках аддыхай ты сказала э, слова даже нават гэта што анамалія беларуска моўнасць не звязваецца з нейкім камерцыйным поспехам і гэтак далей это первая ласточка, но мы планируем и впредь появление таких материалов на страницах нашего издания. Это первая ластовка, первый крок. Але мы плануем и надалее изъявление таких материалов на сторонках нашего выдания. Так, хочем мы того не, але безумовно коммерцийный поспех выданию может принести российская мова. Паводле ўсіх сацапытанняў расійскія газеты, аргументы факты, камсамолка і гэтак далей у іх вялізныя наклады і яны займаюць першыя радкі ў рэйтынгах. Такая рэальнасць. Але тым не менш я ўпэўнена, што на мясцовым рынку немагчыма і не патрэбна змагацца з расійскімі выданнямі. Іх век кароткі не кароткі, але ён вызначаны. Да нейкага моманту яны будуць дамінаваць, безумоўна але настане той момант калі ў краіне адбудуцца перамены і безумоўна беларускамоўныя выданні паднімуцца таму мы не хочам упусціць гэты момант мы не хочам застацца ў вышалёне з гэтымі расійскамоўнымі выданнямі поэтому мы начинаем вот как бы введение беларускаго языка частичного от нашего здания як гэта не дзіўна але позиция расейскамоўнай космополитки высоцкой подалася мне найбольш шчырай и дальнобачной у Вяртаючыся дадому я заўважыў у пад'ездзе побач з ліфтам свежую зуброўскую налепку. Тэрыторыя свабодная ад лукашызма. Тое, пра што марыў мой прыяцель, змагар з русіфікацыі і няздзейснены правакатар, за яго зрабілі значна больш вобразна і афарыстычна. Не край, не краіна, не дзяржава, а тэрыторыя вольная можа нават не столькі ад лукашызму, колькі ад нормаў і прынцыпаў. Зміцер Бартосік не хоча жыць на тэрыторыі, калі гэтак называюць ягоны дом, горад і ягоную краіну. У сённяшніх прыкладах сучаснага апазіцыянізму, як я ўжо казаў, беларуская мова выглядае апошняй ахвярай беларускай дэмакратыі дакладней пазбаўленне ад беларушчыны выглядае апошняй надзеяй на перамогу. Я ўжываю гэткія словы, бо надта часта цяпер чую іх у менскіх палітызаваных асяродках. Там усе жывуць да часу X да прэзідэнцкіх выбараў і нават не варожаць пра тое, што будзе пасля. У такім кантэксце адмаўлення ад беларушчыны нагадвае мне паводзіны самагубцы бо кожнаму зразумела, што пасля якраз беларушчына беларуская мова і застанецца і пасля выбараў і пасля апазіцыі. Бо мова гэта не катэгорыя палітычныя тактыкі. Яе тэрмін не вымяраецца месяцам і годам. Яна прадстаўніца свету вечнага, нашмат мудрэйшага за самага мудрэйшага сярод нас жывых. І яна як прынцып пры любых тваіх праліках і хібах, Пры любых зменах вонкавай сітуацыі заўсёды вынесе, выцягне, выратуе цябе, не сёння, дык заўтра. Адзінае, чаго яна патрабуе гэта вернасці сабе. Дэмакратыя без мовы існуе да часу X, калі ціпан ці прапаў. Дэмакратыя з мовай мае шанцы на доўгае жыццё і на перамогу, але не мае шансу прапасці. Некалі Уладзімир Дубоўка любіў паўтараць такую фразу: «Нам няма чаго губляць акрамя расійскай мовы. Пасля гэтая фраза фігуравала ў ягонай крымінальнай справе як злачынства, за якой ён на доўгія гады быў адпраўлены ў сібірскія каменныя капальні. Фраза ягоная зразумелая і сёння, сэнс яе не прапаў што да тых працэсаў, пра якія мы вялі гаворку ў сённяшняй перадачы, дык тут іншы прынцып нам няма чаго губляць апроч беларушчыны. Сэнс выразу і сэнс такой лёгікі незразумелы, як чалавеку, што збіраецца жыць, ніколі да канца не зразумець матывацыі, самагубцы, пішы, прапала. Вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.